29 skirsnis. Pskovo kampanija tapo grandininės reakcijos rytuose pradžia. Vytautaus sesers Sanūkas, tverės kunigaikštis Borisas, 1427 metais atnaujino dar 1411 metais jo tėvo sudarytą karinę sąjungą su Lietuva. 1427 metų vasarą Vytautas įžygiavo į Maskvą, kur Bazilių antrąjį norėjo pašalinti jo dėdė Jurgis. Šios jėgos demonstracijos užteko Vytauto anūkui apginti. Pabrėždama Vytauto globą, Zofija atvyko jo stovyklą. Dalis Maskvai paklusnių pasienio kunigaikštijų pripažino Lietuvos viršenybę. Smolenskė Vytautą aplankė Turkijos sultono Murado pasiuntiniai. Nuo Maskvos kunigaikštijos pasienio Vytautas pasuko į Kijevą karo žygio nebeprireikė, jis virto rytinių valdų ir rytų pasienio reviziją. Bene stambiausia kampanija tapo 1428 metų vasaro žygis į Naugardą. Lietuvos kariuomenė talkino mozūrų kunigaištis Kazimiras, Lenkų ir Muravų riteriai. Kariuomenė reikiavo ir šventojo Jurgio vėliavą nešė Medzirečiais Kaštelionas Vincentas iš Šamotulų. Žygis buvo gerai techniškai paruoštas. Dešimt tūkstančių darbininkų klojo kelią per miškus ir pelkės, galingiausią bombardą pusdienį vežė 20 porų arklių. Vis dėlto to neužteko lietuvių sugebėjimams imti pilis. Naugardo ir Parchovo apgulimas nepavyko. Tačiau abu miestai sumokėjo po 5 tūkstančius rublių kontribucijus – Dar tūkstantis rublių buvo pažadėta už belaisvius. Žygis kardinaliai nepakeitė Naugardo politinės orientacijos, todėl nepaveikė ir Livonijos ordino pozicijos. Tačiau privertę stiprią respubliką aprašyti taikos, Vytautas parodė savo pranašumą ir labai sumažino Maskvos įtaką šiaurės vakarų Rusijai. Vokiečių ir Livonijos ordino vadovybių šie Vytauto laimėjimai nesuklaidino, jie buvo pasiekti tik tam kartui – Pajutę, kad Lietuva siekia glaudesnių santykių, kryžiuočiai ir toliau vilkino darybas dėl dar nesuderintų sienų. Tai silpnino Vytauto pozicijas Lenkijoje ir Lenkijos pozicijas Lietuvoje. Tačiau Lietuva nors ir su nuolaidomis bei praradimais įsitvirtino vidurio ir rytų Europos politikoje. Be jos valdovų nebebuvo galima įspręsti svarbesnių regiono klausimų. 1428 m. gegužės mėnesį Jogaila ir Paulius Rusdorfas pasirinko Vytautą arbitrus spręsti sienos ties Dresdenka ginšui, nors įsikišę Zigmantas Luksemburgas šį klausimą nutarė spręsti savo nuožiūrą, jis buvo įtrauktas į ruošiamo Vytauto dvare valdovų sustikimo dienotvarkę. Iš Mozūrijos kunigaikščio Jonušų Vytautas 1426 metais atsėmė dar likusią Mozūrams Palenkės dalį Drohičiną. Vilnius tapo politiniu centru kaip Krokuva ir Marienburgas. Nei turkų, nei husitų klausimų jo nebebuvo galima peiti. Vytautas pradėjo politiniam procesui diktuoti savo sąlygas. Lietuva rado savo į kelią įsitvirtinti vidurio Europos regione. Į kova dėl Lietuvos karalystės. Lietuvos išėjimas į Europos politiką husitų klausimą aukščiausių lygių įtraukė į nuolatinę Vytauto veiklos dienotvarkę. Sėkminga žaidimas Čekijos karūna Vytautą ir jo gailą popiežiaus akise darė potencialiai šios problemų sprendėjais. Tokia įvykių klotis buvo neparanki Zigmantui Liuksemburgui ir tai vertė jį artėti prie Vytauto, kaip Vytautas ir norėjo, norint atskirti jį nuo jo gailus. Vytautas savo ruoštų palaikė ryšių su Anglijos karaliumi Henriku VI, linkusiu husitų problemą spręsti sušaukiant naują bažnyčios susirinkimą. Tokiomis aplinkybėmis buvo ruošiamas Zigmanto Liuksemburgo, Vytauto ir Jogailo susitikimas. Vytautas numatė čia suvesti savo ilgalaikiais politikos balansą, bet ėjo į tai labai atsargiai. 1428 m. pavasarį, užrašydamas dovį savo žmonai Julijonai, Ona Vytautienė mirė 1418 metais, jis pabrėžė jos priklausomybę Lenkijos karūnai. Dar reikėjo Lenkų pagalbos Naugardo žygiui, bijota ir kietos įpėdinių nesūnų rankos. Tačiau 1428 metų pabaigoje laiške Vokietijos imperatoriui Vytautas iškėlė vainikavimosi karaliumi idėją. Po 20 metų buvo prisimintas Zigmanto Liuksemburgo pasiūlymas – Imperatoriaus tikslai, kaip ir manė Vytautas, nesikeitė, bet situacija jau buvo kita, todėl Lietuva galėjo ją pasinaudoti. Padidėjęs Lietuvos svoris lėmė suvažiavimo vietos parinkimą jos teritorijoje, bet kartu reikėjo atsižvelgti ir į Lenkijos kaiminystę bei trumpesnį kelio ruožą imperatoriui. Geriausiai tam tiko Luckas, galinga turtingos voluinės pilis, Vytauto valdyta dar jo politinės karjeros pradžioje. Po Tono trečiojo vizito Gniezne 1000 metais tai buvo antras Romos imperatoriaus atvykimas į rytinę vidurio Europos šalį. Zigmantas Liuksemburgas važiavo į susitikimą kaip Vengrijos karalius, lydimas šių šalies dignitorių, tačiau kartu pabrėždamas ir savo imperatorišką į statusą bei rangą – Jo gaila ir Vytautą supo gausūs jų valdinių būrei, pirmiausia jų tarėjai. Atvyko Vytauto anūko Baziliaus antrojo Maskviečio, Tverės kunigaikščio Boriso pasiuntiniai, Mozūrijos kunigaikščiai, Vokietijos ir Bizantijos imperijų, Danijos, Aukso ordo, Silezijos kunigaikščių, Vokiečių ordino Hanzos, Moldavijos, Naugardo, Pskovo atstovai, popiežiaus legatas Andrius. Vytautas gavo progą parodyti savo turtų išgalės ir vaišingumą. Lietuvos kronikų metraščių trumpajame savade užrašytuose amžininkų pasakojimuose minimi šimtai kasdien suvalgytų skerdienų. Suvažiavimas prasidėjo 1429 metų sausio pirmosios dekados pabaigoje, bet Zigmantas Luksemburgas jį atvyko tik sausio 22-23 dienomis. Legatas Andrius – siekia išplėtoti Zigmanto Liuksemburgo koncesiją jogailai, suteiktą spaudžiant Martynui V 1428 metų rudenį. Nukariauti husitinę Čekiją. Imperatorius šį jam neparankų pasiūlymą blokavo. Iš pradžių jis į pirmą vietą iškėlė Moldavijos klausimą, siūlydamas šį Lenkijos Leną padalinti. Čia buvo akivaizdžiai siekta pasinaudoti Vytauto priešiškumo Aleksandrui Gerajam už rimgailės atstūmimą. Tačiau Vytautas, nenorėdamas pykti su Lenkija, visų Zigmantų pasiūlymų neparėmė ir buvo pasiektas naudingiausias Vytautui kompromisas. Dėl svarbiausio Kilijos miesto sutarta susitikti Jogailos, Vytauto, Zigmanto ir Aleksandro atstovams, o arbitru buvo parinktas Vytautas. Arbitru jis buvo numatytas ir Lenkijos vokiečių ordino sienų deryboms. Visi šie nutarimai nesugadindami Lietuvos santykių su Lenkija ir nesukeldami apaštalų sostų atstovų nepasitenkinimu, dar labiau pakėlė Vytauto autoritetą. Vytautas galėjo siekti savo svarbiausio tikslo sudedinant savo veiksmus su Vokietijos imperatoriaus interesais ir kartu net stumės kitų suvažiavimo dalyvių. Jis net pasiekė, kad Zigmantas Liuksemburgas pasiūlytų iškelti dalį vokiečių ordino riterių į Dunojau žiotis kovai prieš turkus. Šitokiomis aplinkybėmis Nuskambėjo pasiūlymas karūnuoti Vytautą Lietuvos karaliumi. Tai pareiškė pats Zigmantas, o Vytautas dėjusi esas maloniai nustebintas šeimininkas. Jogaila gyvai pritarė šiam sumanimui. Ir tai nesunku paaiškinti jo dinastinę padėtimi. Vytautas sūnų neturėjo, o jo gailai atsirado galimybė padaryti karaliumi ir antrąjį savo sūnų. Numatydamas sunkę kalbą su Lenkijos karūnos taryba, Vytautas lietuviškai, Zigmantas Liuksemburgas mokėjo tik vakarų slavų kalbas, sulaikė jo gailą nuo per karštų emocijų, jis nepsiriko. Gniezdo arkivyskupas aiškiai nepasisakė, bet kiti karūnos tarybos nariai, ypač Zbignevas Olesnickis, kategoriškai užprotestavo. Lenkų delegacija išvažiavo iš Lucko, sausio 29 dieną išvyko Zigmantas Liuksemburgas ir suvažiavimas įsiskirsti – Nustumęs į šalį visus kitus klausimus, dėl kurių suvažiuota į Lucką, Vytauto karūnacijos klausimas atsirėmė į konflikto su Lenkija dilemą. Vytautas numatė, kad ši dilema perauks į didelį diplomatinį karą ir provokacijų audrą. Bet kariauti Lenkijos diduomenė ryšis tik kraštutiniu atveju. Todėl jis netbejodamas rėmėsi imperatoriaus pasiūlymu. Diplomatinė kova prasidėjo jau skirstantis valdovams iš Lucko. Dar pakeliu į Vengriją, Lansutoje Zigmantas Juksemburgas gavo jų gailus laišką. Karūnos taryba jau buvo suspėjusi karalių apdoroti. Jogaila minėjo Lenkijos karūnos teisės Lietuvai, unijų sutartis Vytauto karūnaciją apibūdino kaip neteisėtą ir suardysiančią šiuos įteisintus santykius. Zigmantas to jau pat atsakė jo gailai, gindamas savo pasiūlymą ir kviesdamas visus tris valdovus susitikti Prūsijos pasienyje šiam klausimui aptarti. Jo gailos laiško kopiją jis nusiuntė Vytautui ir Vokiečių ordino vadovybei. Imperatoriaus pasiuntinys Vytautą rado Eišiškėse, kur grįžtant į Šlutsko didį kunigaikštį pasitiko suvažiavime nedalyvavę pareigūnai su Vilniaus vyskupu motėjumi prieš akiją. Iš Eišiškių rašytame jogailai laiške – Vytautas pasmerkė į pažeminusius Lenkų pusės teiginius. Netrukus sekė jo antras laiškas, kuriame buvo kategoriškai klausima, ar Lietuva yra laisva šalis ir kartu įrodinėjama, kad karūnacija neprieštarauja Lenkijos ir Lietuvos sutartims. Vytautas priekaištavo ne tik dėl jo paties, bet ir dėl jo tarybos pažeminimų. Šis motyvas jau kėlė valstybės ir jos institucijų idėją. Kartu buvo pabrėžiamas ir jo gailo sutikimas, kurio atšaukimas buvo vertinamas kaip karališkojo žodžio sulaužimas. Visas sukauptas Vytauto patyrimas, visai gimta išmonė buvo įjungti į darbą siekiant įtvirtinti viso jų gyvenimo tikslą ir kartu išvengti karo su galinga Lenkija. Jo gaila kiek sušvelnino savo poziciją teisindamasis, kad laiškas imperatoriui buvo parašytas gerai neatsiklausus jo nuomonės. Tuo tarpu husitai pasiekę naujų pergalių Silezijoje ir pradėjo grasinti Vengrijai, vėl priminė apie save. Vytautui labai pravertė, kad jo karūnacijos klausimas sutrukdė nukreipti Lenkiją ir Lietuvą prieš čekus. Jis ir toliau savo korespondencijoje spaudė jo gailą, siekdamas patraukti savo ir dinastinių perspektyvų pusėn bei supriešinti su antilietuvišką karūnos tarybos daugumą. Labiausiai ugnis buvo nukreipta į husitų šalininkus, šafrancus. Tuo Vytautas savo reikalus jungė su Martino V ir Zigmanto Liuksemburgo interesais ir galėjo tikėtis jų pritarimų. Imperatorius tuo ir naudojusi. Tokia padėtis leido Vytautui be atsakymų įsiųsti atvykusius dėl Kinijos arbitražo Moldavijos pasiuntinius. Moldavijos byla užsitėsi, Lenkijos ir Zigmanto Liuksemburgo prieštaravimai aštrėjo, o be Lietuvos nebuvo galima tos bylaus įspręsti. Tai sunkino Lenkijos padėtį popiežiaus ir husitų kontroversijoje, o to Vytautui labiausiai reikėjo. 1429 m. Liepos pabaigoje Vytauto atstovai Rumbaudas, Jurgis Gedgaudas ir sekretorius Maldžikas atvyko į Lenkiją. Diplomatinis spaudimas jau privertė jo gailą užimti kompromisinę poziciją tarp savo tarybos ir Vytauto. Jis pasiūlė atidėti Vytauto karūnacijos klausimą su šauktinam Lenkijos Seimui. Tai matydami Lietuvos atstovai, tuo jau tuo pasinaudoju. Ir pareiškė, kad Vytautas vainikuosis nepaisydamas netgi neigiamų Lenkijos atsakymų. Asmeniškos audiencijos metu Jogaila elgėsi ryštingiau ir vėl žiūrėdama savo dinastinių interesų pasiuntiniams pareiškė, kad Vytautą ir jo tarybą laiko visiškai laisvais. Dėl atsargumo buvo padaryta išlyga apie priesaikų išlaikymą, bet tuo šis klausimas jau virto darybų objektų, iš esmės netrukdančių karūnacijai. Jogailos pozicija kažkiek paveikė ir čia pat vedusio darybas vokiečių ordino atstovo Liudviko Lanzijs parama. Jausdama, kad Jogailas lysta iš jos rankų, 1429 m. rugsėjo pradžioje susirinkusi Lenkijos karūnos taryba – nutarė išvystyti diplomatinį kontraspaudimą Vytautui. Rugsėjo pabaigoje į Lietuvą atvyko Zbignevas Olesnickis ir Jonas Tarnovskis. Vytauto priimti gardinę, jie pasiūlė jį padaryti Lenkijos karaliumi vietoje Jogailos, o Lietuvos karalystės paskelbimo atveju buvo grasinama karum. Jogailos paukojimo projektas rodė, kad Lenkijos diduomenį nors ir jautė savo jėgą, tačiau painioje husitų situacijoje siekia išvengti karo. Vytautui nereikėjo to aiškinti ir jis tuo pasinaudojo. Jogailos pašalinimą jis pasipiknės atmetė kaip netišką. Lietuvos karūnos jis pažadėjo nesiekti, bet jei ji bus pasiūlyta, sakė ją priimsęs. Pabrėžė karo nenorys, bet jei reikės kovausias. Taigi, išoriškai nusileisdamas, Vytautas neatsisakė nei trupučių savo ketinimų. Dėl Zigmanto Liuksemburgo reiškiamų pretenzijų buvo susitarta – kad Lietuvos ir Lenkijos atstovai susitiks Hrubešove. Palidėjęs Lenkijos pasiuntinius iki Volkovisko, čia jų akivaizdoje Vytautas prieimė Vokietijos imperatoriaus pasiuntinį savo valdovo vardu įteikusi jam Slibino ordiną. Gardinė ir Volkoviskė Vytautas pasiekė diplomatinę pergalę. Lenkijos grasinimai jau nesustabdė, bet kartu nebuvo nutraukti ir santykiai. Tačiau tai buvo tik lokalinis reiškinys. Nepaisant Vytauto ryšių su Vokietijos imperatoriumi, tarptautinė plautme Lietuva negalėjo varžyti su Lenkija, ypač Lietuvos pozicijos buvo silpnos Romoje ir Lenkijos diplomatija tuo puikiai naudojusi. Martynas V gusitų klausimą suprato kaip Lenkijos hegemonijos būtinybę. Todėl jos kreipimasis į popiežių lėmė jo laiškus Zigmantui Liuksemburgui ir Vytautui, išreiškiančius būtent tokį požiūrį. Imperatorių popiežius laikė vaido tarp pusbrolių Gediminaičių sukėlėjų. Jis prisivijojo ir Zigmanto Liuksemburgo ruošiamo Bazelio bažnytinio susirinkimų. Tradicinių popiežių ir imperatorių prerogatyvų klausimų Martinui V buvo neparankios Zigmanto su husitai sudarytos paliaubos iki šio susirinkimų. Legatas Andrius važinėjo į Lenkiją ir Lietuvą, siekdama suderinti jų pozicijas. Martynas V laiškuose Zigmantui Liuksemburgui ir Vytautui pripažino, kad Lietuvos valdovas vertas karūnos, bet ragino rasti būdus dėl to susitarti ir siūlė atsiųsti pas jį šiam klausimui apsvarstyti Lietuvos ir Lenkijos pasiuntinius. Popiežiaus laišką Vytautui lydėjo panašaus turinio kurijos narių, tarp jų žymaus humanisto Pranciškaus iš Akvavivus grafų laiškai. Norėdamas įsiteikti Vytautui ir patrukdyti Zigmantui Liuksemburgui, Martynas V iš naujo paskyrė didįjį Lietuvos kunigaikštį Rygos arkivyskupo globėjų. Lietuvos karalystės klausimui patekus į tradicinių popiežiaus ir imperatoriaus varžybų sūkurį, Krokovos universiteto daktarai ėmėsi teorinės ofenzyvus. Kadangi Zigmantas Liuksemburgas dar nebuvo popiežiaus vainikuotas, jis kelbė, kad jis dar negavo imperatoriaus prerogatyvų, todėl negali suteikti karūnos. Tradicinės Kristaus dvasinio ir pasaulietinio kalavijo teorijos požiūrių jie buvo teisūs, bet nuo Rudolfo Habsburgo laikų jos jau nebebuvo laikomasi. Nors popiežiai ir toliau vainikuodavo imperatorius, Vokietijoje buvo laikoma, kad imperatoriškąją galę suteikia kurfirstų atliekamas išrinkimo aktas. Todėl tiek Zigmanto Luksemburgo legistas Jonas Krikščytojas Cigala, tiek vienos universiteto teisininkai Lenkų argumentams tengiasi prieš pastatyti kaip tik šį principą. Teorinis ginčas liko nuo šalyje ir Vytauto karūnacijos bylos nepaveikė. Kur kas Lietuvai pavojingesni buvo politiniai Lenkijos ėjimai. 1430 m. kovo mėnesį buvo sušauktas Lenkijos Seimas Jedlne – Jo gaila reikėjo, kad jo sunaus teisės į Lenkijos saustą vėl būtų patvirtintos. Bajorės siekė teisių praplėtimų. Visu tuo pasinaudojo Karūnos taryba savo kategoriškai pozicijai paremti. Bet to Seimui baigiantis įvyko Čekų ir Lenkų pasienio susidūrimai pasibaigė tiesa darybomis. Visą tai kaitino atmosferą. Iškilo religų sitų įsikišimo į Lietuvos ir Lenkijos ginčą grėsmė, kurios bijojo abi šalys. Vytautas pareikalavo ištikimybės priesaikų iš pasienio pilių seniūnų. Jo gaila sulaikė besiruošiant įvykti Romon legatą Andrių ir pareiškė, kad savo ir Vytauto bylą atiduoda spręsti popiežiui. Savo laiškė Martynui penktajam Vytauta žadėjo pradėti kariauti prieš husitus, bet apie karūnaciją nieko neužsiminė. Andrius galiausiai išvyko į Romą. Sukelta įtampa neleido vokiečių ordinui paremti Vytauto karūnacijos sumanimu. Lenkijai tai buvo paranku, karūnos taryba galėjo kelti karingas bajorų nuotaikas. Siekdamas nors kiek nuo to apsidrausti, Vytautas nusiuntė Rumbaudą, Joną Goštautą ir Maldžiką į Pauliaus Rusdorfo ir Jogailo susitikimą Torne, kur buvo susitarta dėl būsimo Lietuvos ir Lenkijos valdovų susitikimų. Kadangi pradėjo pildytis liūdniausi Vytautaus spėliojimai, jis rizikavo iš esmės patikrinti Zigmanto Liuksemburgo ryštą. 1430 m. vasaros pradžioje imperatorius nusiuntė laišką, kuriame buvo išdėstyta, kad esamomis sąlygomis karūnuotis yra nerealu ir todėl karūnos atsisakas. Liepos ketvirtos dienos atsakyme imperatorius pažymėjo savo tvirtą nuostatą ir įkalbinėjo Vytautą neatsisakyti savo sumanimų. Nürnberge iš tikrųjų jau buvo paruoštos karūnos ir reikiama dokumentacija. Būta, tiesa, abejonių dėl vyskupų, kadangi Martynas V karūnacijai nepritarė. Tačiau galutinai įsitikinę Zigmanto Luksemburgo akcijos rimtumu, Vytautas ryžosi lemiamam žingsniui. Jis pakvietė atvykti Bazilių antrąjį Maskvietį, Aukso ordos Haną Mahometą, Vokiečių ordino didįjį magistrą, lietuvių ir rusų kunigaikščius. Karūnacija buvo numatyta rūpiučio 15 dieną per žulinę, siejant ją su Vytauto labai gerbiamos Dievo motinos kultu. Tai turėjo būti nesmeninis Vytauto dekoravimas, bet Lietuvos valstybės rango ir suverenumo demonstracija iškeliant šviesiausius, tikruosius, garbingus ir laisvus Lietuvos karalius. Zigmantas Luksemburgas suklydo, manydamas, kad Lenkai nedrys liesti imperatoriaus delegacijos. Karūnos Lietuvos valdovų porai buvo pasiūstos per Lenkiją. Delegacijos avangardas, kuriame imperatoriaus įgaliotiniai Zigmantas Rotas ir Jonas Krikščitojas Cigala vežė dokumentus, buvo sulaikytas, sumuštas, o dokumentai atimti. Pasirodė, kad sargybos stovėjo ištisai viso Lenkijos pasienio. Likusieji delegacijos nariai sužinoja, kas įvyko per sieną, nevažiavo, todėl karūnos į Lenkų rankas nepateko, bet jos nepasiekė ir Lietuvos numatytos karūnacijos iškilmės sužlugo. Lenkų paleisti Rotas ir Cigala atvyko į Lietuvą. Įsiaiškinęs visą padėtį, Vytautas nukėlė karūnaciją į arčiausią Marijos šventę rugsėjo 8 dieną – gimimą. Tačiau Lenkams, dar labiau sustiprinus sienos apsaugą, nerasta būdo karūnoms atsiųsti. Sužlugo ir antroji karūnacijos data – Ieškant išeities, niekais virtojo trečiasis terminas, rugsėjo 29-oji, Šventojo Mykolo diena. Tuo metu Martynės penktasis įsiuntė Kulmo vyskupui draudimą vainikuoti Vytautą. Tai reiškia, kad Vytautas negalėjo tikėtis ne tik savo, bet ir Prūsijos vyskupų paslaugų. Brutali Lenkijos pozicija atrodė imanti viršų. Tačiau ėmė duoti vaisių ir Vytauto pastangos. Įvertinta, kad kraštutiniu atveju, turint imperatoriaus sankciją, galima karūnas nukaldinti ir Vilniuje. Martynui penktam Vytautas nusiuntė laišką, išoriškai paklūsdamas jų valiai, bet tuo pačiu užmėgzdamas dialogą su principinį savo autoriteto pripažinimą pasiekusiu popiežiumi. Martino penktojo atsakymas, nors jame ir neusiminta apie karūnaciją, skambėjo palankiai. Buvo iš naujo susitarta ir su jo gaila. Lenkijos karalius paremė Vytautą, o didysis kunigaikštis garantavo Lietuvos sostą jo sūnui. Zigmantas Liuksemburgas nutarė karūną siūsti per Prūsiją, paremdamas transportą karių būrių ir pranešdamas apie tai Vytautui. Spalio 9 dieną į Lietuvą lydimas karūnos tarybos narių atvyko Jogaila. Spalio 10 dieną pasitarime, nepaisydamas Bignevo Lesnickio protestų, jis tvirtai parėmė Vytautą. Nemažą Lenkų tarėjų dalį Vytautas papirko. Spalio 16 dieną Jogaila įsiunti namo savo tarėjus – Reikalai akivaizdžiai krypo karūnacijos naudai. Tačiau tą pačią dieną Vytautas pasijuto blogai, nukrito nuo žirgų. Nuvežtas į trakus, jis jau nebekėlė. Iš lovos ir spalio 27 dieną mirė. Martino penktojo laiško Vytautas nebesulaukė.